ภิกษุทั้งหลาย สนิมแห่งทองห้าประการเหล่านี้ มีอยู่ เป็นสนิมที่ทำให้ทองเศร้าหมอง มีเนื้อไม่อ่อน ไม่ควรแก่การงานของช่างทอง ไม่ส่งรัศมี มีเนื้อร่วน และไม่เหมาะสมแก่การกระทำของช่างทอง สนิมห้าประการนั้น คืออะไรเล่า ห้าประการคือเหล็ก โลหะ ดีบุก ตะกั่วและเงิน เมื่อใดที่ทองปราศจากสนิมห้าประการเหล่านี้แล้ว ทองนั้นก็ย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อน ควรแก่การงานของช่างทอง มีรัศมีเนื้อไม่ร่วน และเหมาะแก่การกระทำของช่างทอง ถ้าใครปรารถนาจะกระทำเครื่องประดับต่างๆ เช่นแหวน ต้มหูสร้อยคอ หรือสุวรรณมาลาก็ตาม ก็สำเร็จประโยชน์แก่เขานั้น Because there are these five defilements of g o l defiled by which g o l d is not malleable, w e i t h t y and luminous, but brittle and not properly fit for work. And what? Five. It is iron, copper, tin, lead, and silver. These are the five defilements of gold, defiled by which gold is not malleable, weedy, and luminous, but brittle and not properly fit for work. But when gold is freed from these five defilements, it is malleable, ready, and luminous, planned and properly fit for work. Then whatever kinds of ornament one wishes to make from it, whether a bracelet, earring, or necklace, or a golden garland, one can achieve one's purpose ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สนิมแห่งจิต ห้าประการเหล่านี้มีอยู่ เป็นสนิมที่ทำให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อนโยน ไม่ควรแก่การงานของจิต ไม่ประพัดสอน รวนเร และไม่ตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ สนิมแห่งจิตห้าประการเหล่านั้น คือความคิดในทางกาม ความพยาบาทความง่วงเหงาหานอน ความฟุ้งซ่านนำการใจ และความเคลือบแคลงระแวงเห็นแยง้ง เมื่อใดจิตปราศจากเรื่องเศร้าหมองห้าประการเหล่านี้แล้ว จิตนั้นย่อมเป็นจิตที่อ่อนโยน ควรแก่การงานของจิต เป็นจิตประพัดสอนไม่รุนเรและตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ so too p i c a u s there are these five defilements of the mind defiled by which the mind is not malleable, weary, and luminous, but brittle and not properly concentrated for the destruction of the tenth. And what five? That is sensual desire, ill will, dullness and drowsiness, restlessness and remorse, and doubt. These are the five defilements of the mind, defiled by which the mind is not malleable, willy, and luminous, but brittle and not properly concentrated for the destruction of the fence. But when the mind is freed from these five defilements, it becomes malleable, wieldy, and luminous, planned and properly concentrated for the destruction of the fence then there are being a suitable basis, one is capable of realizing any state realizable by direct knowledge, toward which one might incline the mind.